Također, kako jačati svoju bogobojaznost na način da čovjek zna kako šetan zavodi ljude. Jer najveći razlog zašto ljudi ostaju bogobojaznost jeste što im šetan došaptava da ne budu pokorni, da budu nepokorni. Onog momenta kada čovjek zna kako šetan djeluje i odakle napada, onog momenta znači on je već sebi dobro pripremio prostor i način da bude bogobojazan. Sjećate se, navodili smo govor određenih učenjaka prvih generaciji, imam Ibn Mufleh, jedan hambelijski učenjak, on kaže šeitan čovjeka fata na sedam njesta. Prvo ga zove u kufr. To mu je najdraži. Da te tutni tamo da ideš, kažeš troje u jedno, jedno u troje i to te. To on kaže, ti si moj najbolji ahbab. Ne može to Šta ide nakon toga? Novotarija. Pazite, novotarija prije velikog grijeha. Zašto? Jer novotarija, čovjek kada radi novotariju, on misli da je u vjeri. I on nema, nema teorije da razmišlja se pokaje. Zašto se kajem ja radim vjersku stvar? Zato šetam prvo čovjeka nakon kufra gura u novotariju. Zato što je se puno teže iz novotarije izvući od velikog grijeha. Veliki grije, koji je treća stepenca. Čovjek koji šlo u karakiju. A Bibi, on zna da to nije dobro. Ali, hm, i ja ću nekad to ostaviti. Ovaj koji je u novotari, šta ću ostaviti? Pa ja sam u ibadetu, on to neće ostaviti. Veoma teško. Zato, pazite, šeitan prvo zove u kufr, nakon toga zove u novotariju. Nije mu se odazvao u kufr, ni u novotariju, tada u velike grijehe, tek. Neće u velike grijehe, tada u male grijehe. Neće ni mali grijeh, tada ga zauzima muba stvarima od onoga što je korisno. Hmm, hajde ovo, hajde ovo, hajde malo pregledaj vijesti, hajde malo ovdje, hajde malo ovdje, pročitaj komentare, tamo sestrica ti komentarisala kakve su ti oči, brate, dragi, što su ti lijepe oči, gdje si ih kupio, i tako dalje. I čitaš ti sjedi, mjesto da se obrazuješ, da čitaš ono što ti je korisno, jer ne znaš šta kvari abdest, ne znaš mnoge stvari u umet, ne znaš učit kur, a ne znaš hadise, ne znaš, ne znaš, mogu ti nam raditi, dosta šta sve ne znaš, i ti imaš vremena, čitaš tamo, Možda ona cijeli život gore čuva, leđe navlašću ovce i ozgovor ti se prikačila na internet i ozgovor tebe, ona šamara, razumiješ da ti zamišljaš da je to neka uh, akademik. I ti se sa njom dopisuješ, ti nju ubjeđuješ, ona gore čovječe samo vidi jelike i ovce, ništa više. I ti kao hoćeš da nju usmjeriš, da ona ne tekfiri, da ovako Niži bolan, nemam vakta ja zato za te septičke jame, bolan, meni je život puno skuplji od toga. E to ti je šetan vas, haj ti tamo, razumiš? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.